إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ملبس العبودية شرح نقمة بقوم البيك عبد العزيز بن عبد الله الراجحي من شرح الآن شيخ الإسلام keçən dərsdə bəyan etmişdi ki, bütün din ibadətə daxildir. Bütün din ibadətdən kənar çıxmaz. Şeyx, Şeyxul İslam Qaddesallahu Ruhə devam ederek deyir. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابية وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين شايف الإسلام بيقول شيء صحيح هذا استيقا مشتر شيء جبريل بيغمبر صلى الله عليه وسلم يامنا حضورنا شل أربنين biçiminde, suretinde geldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam haqqında soruşur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İslama, İslama tərif verərək buyurur ki, İslam Allahdan başqa ibadətə haqqı olan ilahın olmadığına, həmçinin Muhammedin Allahın elçisi olduğuna şahidlik etməyindir, namaz qılmağındır, zəkat verməyindir, oruç tutmağındır, həmçinin Allahın evinə güc yetmərsənsə həll etməyindir. İslamın tərifini verir. Sonra imanın tərifini verərək buyurur ki, Cebrail ondan soruşduqdan sonra ki, iman nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, iman Allaha, onun mələklərinə, kitablarına və peyğəmbərlərinə, həmçinin ölümdən sonra dirilişə, həmçinin əsərin xeyri və şərinə iman gətirməkdir. Sonra mələk ondan ihsən barədə soruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ihsanu Allah subhanahu və teala'ya onu görürmüş kimi ibadət etməyindir. Əgər sən onu görməzsənsə, bil ki, Allah subhanahu və teala səni görür. Nasıl onun hədisin davamın qeyd edib və axırda buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrində buyurur ki, bu Cəbrail idi. O sizə dininizi öyrətmək üçün gəlmişdi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada göründüyü kimi bütün bu şeyləri dinin bütün bu şeyləri bütün bu ibadetleri dine dahil etmiştir. Ve demiştir feca'ale hâve kullehu mined-din. Bütün bu şeyleri dine etmiştir. Bu şahsi bu mali demiştir. Ve kavluhu huve kısmet hâkeze fi hâzel hadîsil azîm. Hadîsi Cibril ellezî ravâhu Umar ibn el-Hattab radıyallahu anh. حينما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الدين ويستفيد Və deyir, şəhsi buyurur ki, bu əzəmətli hədisdə, deməli, bu əzəmətli hədisdə, Ömər ibn Xattabın əvat etdi bu hədisdə, Cəbrail Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir, insanlar öyrənib fərqli götürsünlər deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu sualları verir. Yəni, sualları verməkdə məqsəd o idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ətrafında olan insanların öyrənib bundan fərqli götürmələri. سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان ve Cebrail ilk öncə İslam haqqında, sonra iman haqqında, sonra isə ihsan haqqında soruşur. Və zəkrə ləhu, ənəl ennel məbniyyun mebniyyun ala khamset Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qeyd ki, İslam beş erkandan, beş dayaqdan ibarətdir. Və hiyə şəhədətü lillahi bil vəhdəniyyə və linəfiyyə nəbiyyihi bil risale. İlk olaraq, beş ərkandan birincisi Allah Subhanahu və Teala təkliyinə şahidlik etmək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyinə, onun risalətinə. Sünnə salə, sünnə zəkə, sünnə sav, sünnə həc və sonra deyir, ə, e, namaz, zəkat, oruc və həc, digər dörd ayaqlar. Sünnə sələhu anil iman, daha sonra ondan iman haqqında soruşur. Bəyyənə lehu ənəl iman lehu ərkanun sittə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edir ki, imanın ərkanları, dayaqları altıdır. İslamın dayaqları beşdir. İmanın dayaqları isə altıdır. Ən tu'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və yevmil əxir və tu'minə bil qədəri xeyrihi və şərrihi. Bunlar dayaqlar Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, həmçinin qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir. 6. Sümmə səələhu anil ihsən. Daha sonra onun ondan ihsan hakkında soruşur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "En ta'budallah ke'enneke terah fe in lem tekun terahu fe innehu yarak." Allah subhanahu ve teala onu sanki onu görürmüş kimi ibadet edesin. Sen onu görmesen de Allah subhanahu ve teala seni görür. Sümme se'elehu anissa'a. Daha sonra melek Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qiyamətin qopacağı vaxt haqqında soruşur. Sümmə sə'aluhu an əmaratiha. Daha sonra onun əlamətləri haqqında soruşur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən və o cavab olaraq deyir ki, ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال أدرون من haza". ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan soruşur ki bilir, bildiniz ki e, bunun kim olduğunu bildiniz mi? قالوا الله ورسوله أعلم sahabeler dediler ki Allah ve Resul daha yaxşı bilir. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم bu Cebrail idi. O sizə dininizi öyrətmək üçün gəlmişdi. Yüsəmmi hədə din. Və burada diqqəti çəkir, şeyh deyir ki, burada Peyğəmbər s.ə.v sadaladıqları şeyləri din adlandırır. İslamı, imanı, ihsəni. Deyir ki, bunu din adlandırır. Əl-İslam, vəl-iman, vəl-ihsən, kulluhu din. Hə, bütün bu üç şey, İslam, iman və ihsən, hamısı dindir. Və yəkunu dinu sələsun məratib. Bununla da aydın olur ki, din üç mərtəbədən ibarətdir. El-İslam vel-İman vel-İhsan. İslam, iman ve ihsan. ولهذا قال أتاكم يعلمكم دينكم وفي لفظ أمر دينكم فجعل هذا كله من الدين. Bu sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyur, buyurmuştu ki o size dininizi öğretmek için geldi. Başka bir lafzı dedi ki dininizin işlerini size öğretmeye gelip onun bu şeyleri dinlen etmişti. Daha sonra müellif buyurur. وَالدِّينُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَ الْخُضُوعِ وَالذُّلْ Və burada Şeyhül İslam rahmetullahi aleyhi mühüm bir məsələ barədə danışır. Əməllərin nə vaxt ibadətə çevrilməsi haqqında. Hər hansı bir əməl, insan hər hansı bir əməl etdikdə, onun edəcəyi əməl nə vaxt ibadətə çevrilir. Və burada buyurur, وَالدِّينُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَ الْخُضُوعِ وَالذُّلْ Din boyun əymə və altılma mənasını özünə şamil edir. yukalu bintuhu feden. Ey ezleltuhu fezel. Bintuhu feden, din o sözüne götürülüp yani alçalttım ve o alçaldı. Din o sözden götürülür. Ve yukalu yedinullaha ve yedinu lillah. Ey ya'budullaha ve yuti'uh. İnsan mesela şimdi dedik. Teşi şey Arap dilinde. Yedinullah. Yani Allah subhanehu ve teala ibadet edilir ve onu itaat edilir. Ve bu din sözü bundan götürülmüştür. və yaxda'uləh və ona boyun əyir. Fəddinullahi ibadətuhu və ta'atuhu vəl-xudu'u ləh. Allahın dini ona ibadət etmək, ona itaət göstərmək və Allah subhanahu və teala boyun əyməkdir. Vəl-ibadətin aslu mə'nəhə əz-zullu eydan. Həmçinindir, ibadətin əsli mənası, ibadət kəlməsinin əsli mənası əz-zull olma deməkdir. Yuqalu tariqun muəbbəd. Deyirlər ki, abadlaşdırılmış yol, salınmış yol İzə kənə müzəllələn qurlan əsul əqdəm. Sanki insanların ayaq altında qalan və insanların ayaqladığı bir yola deyirlər ki, Tabiqun muəbbəd. Bizdə də deyirlər, abadlaşdırılmış yol, salınmış yol. İnsanların ayağının ayaq altında qalan yol. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب Lakin Allah Subhanahu ve Teala şəriətin vacib buyurduğu əmr etdiyi ibadət zəlillik və sevgi mənasını şamil edir hər ikisini. Və hiyə tətəmmənu qayətə zulli lillahi teala bi qayəti qüsəbbillah. Və o deyir, ibadət. Allah subhanə və tealənin önündə son dərəcə zəlilliyi, zəlilliyi alçalmanı, həmçinin son dərəcə Allahı sevməyi şamil edir. İbadət odur. Və qavluhu əd-dinu yətəqəmmən. Şəhdi buyurur ki, Həkədə dinu yətəqəmmən mənəl xudru və zul şəhid buyurur ki, beləliklə də məlum olur ki, din boyun əyinə də qalçalmanı özündə şamil edir. Bu mənaları özündə şamil edir. Fəl-mutəyyinu lillahi huvel xadi'u lillahi əzdəlilullah. Nədir deyir? Mutədəyyin Allaha məsəl üçün bizdə deyilən sözdə dindar. Mutədəyyin dindar. Elə bir şəxs kimə deyilir? Allah subhanahu və teala'ya boyun əyən və onun və Allah Subhanahu wa taala önündə avutulan şəxsə mütəyyin deyil və qeyrul müstəkbir. Həmçinin Allah Subhanahu wa ve Teala'ya tenebbüzü göstermeyen şahs. فالمتدين لله هو الخاضع لله الذليل له وغير المستكبر العابد له المطيع لله كالجمل المذلل mütəqqiyin, Allah subhanahu wa ta'ala dininə bağlanan şəxs Allahı boyun əyən, ona zəlil olan onun qarşısında. Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala təkəbbüzü göstərməyən, ona ibadət edən, Allah subhanahu wa ta'ala itayət edən və sanki deməli, sahibinə tabi olan, zəlil olan dəvəyə bənziyir o. Kəlcəməlil müzəllil və minhu qalə tariqun muəbbəd və bu abadlaşdırılmış yol, yaxud salınmış yol sözdən götürülmüşdür. Ey müzəlləl və tuətul əqdəm insanların ayaq altında qalan yol. Fəl-əbdu muəbbədun lilləh, müzəlləlun xadiun, leysə müstəkbirə. Qul, Allah subhanahu və teala qulu. Allah qarşısında alçalan, zəlil olan və onu təkəbbürü göstərməyərək ona boynayan şey, şəxsidir. Bəl huvə munqadun yuəddi fəraidallahi və yəntihi ən məhalimilləh. Həmin şəxs, Allah subhanahu və teala fərzlərini yerinə yetirir, olur və Allahın haramlarından çəkinir, kənar durur. وَيَسْتَقِيمُ عَلَى دِينِ اللّٰهِ Allah subhanahu wa ta'ala'nın dini üzerinde doğru dürüst olur. وَيَقِفُ عِنْدِ حُدُودِ اللّٰهِ Allah subhanahu wa ta'ala'nın qoyduğu sərhədləri aşmır. Onun karşısında durur. Herkezel abdu. Yani Allah'ın kulu böyle olur. وَلِهَذَا فَإِنَّ الدِّينَ يَتَضَمَّنُ مَعْنَ الْخُضُوعِ وَالْذُلْ Buradan malum olur ki, din boyun eğme ve zəlillik manasını ifade edir, şamil edir. Kale dintuhu فَدَانْ Ey, dintuhu فَذَلْ burada misala gətirir. İntu, yəni onun alçaltdığı o alçaldır. Fədinullahi ibadətuhu və ta'atuhu və xudu'una. Və Allahın dini ona ibadət etmək, ona itaət göstərmək və ona boyun əyməkdir. Və qavluhu vəl ibadətu asl. Şəhsi buyurur ki, burada Həkəzəl ibadətu asl mə'nəhə əzzul. İbadətin əsli mənası alçalma deməkdir. ومنه fil في اللغة العربية طريق معبد Həmçinin deyir, ərəb dilində deyilir ki, tariqun muəbbəd adlaşdırılmış yol insanların ayağı, yəni ayaqladığı yola deyir. İzə kənə müzəllələn və sıat fil-aqdəm və yuqalu cəməlun zəlulun ey munqad. Həmçinin məsəl üçün deyilir ki, cəməlun zəlul alçalmış dəvə, yəni sahibinə tabi olan. Sahibinə tabi olan. Vəl-ibadətul mə'muru bihə تتضمن تتضمن معنى الذل ومعنى ومعنى الحب şəriətin buyurduğu ibadət də alçalma və sevgi mənasını birlikdə şamil edir. Yəni ənəl yəni ənəl insan yuaddi ibadətə və huwa xadi'un lillahi muhibban muhibbun lah. Bunun mənası insan ibadəti yerinə yetirdikdə Allahın önündə boyun əyməli və onu sevməlidir. Və onun əməli məhz bu zaman ibadətə çevrilir. İnsan Allah subhanahu wa ta'ala ibadət etdikdə onun qarşısında boyun əyməlidir və Allah subhanahu wa ta'aləni sevməlidir. Xaifun racin, həkədə təkunul ibadə. Həmçinin o insan Allahdan qorxmalı, Allahın rəhmətinə ümid bəsləməlidir. Və ibadət məhz belə cür olur. Yəbudullahi bil-hubbi və bil-xovf və bil-raca və zul. İnsan Allah subhanahu wa ta'ala ibadət etdikdə Allahdan, Allahı sevərək, Allahdan qorxaraq, Allaha ümid bəsləyərək və onun önündə alçalaraq ibadət etməlidir. Əl-ibadətu təhəmmenu qayətə zilli lillahi və qayətə məhəbbəti lillah. İbadət Allah subhanə və tealəyə son dərəcə zəlilliyi və son dərəcə sevgini şamil edir. Vəl-hubbu وَالْحُبُّ كَمَا يَقُولُ وَالْحُبُّ كَمَا سَيَقُولُ الْمُؤَلِّفِ مَرَاتِبُ مُتَعَدِّدَةً Müəllif irəlidə buyuracaq ki, qeyd edəcək ki, ibadət bir çox mərtəbələrdən ibarətdir. Sevgi bir çox mərtəbələrdən ibarətdir. Minhə tətəyyum və minhəl əlaqə və minhəl sadabə və minhəl qaram kəmə səyətəl müəllif Onlardan biri təyəmmümdür, sevgi. Onlardan biri əlaqədir, onlardan biri həmçinin as-sadabədir və əl-qaram, yəni ki, bu sevginin növlərin verilir. Deməli, bu da burada Gəldə bu deməli, sevginin növlərin Müəllif buyurur ki, İnnə əxirə məratil hubbi huvə təyəmmüm və əvvəlluhul ələqə. Müəllif buyurur ki, sevginin ən son mərtəbəsi tətəyyümdür. İlk mərtəbəsi isə əl-ələqədir. Bitəalluqil qalbi bil-məhbub. Nə görə ilk mərtəbədir? ən aşağı məhsul edirlər. Çünki deyir, təalluqul qalb bil məhbub. Yəni ki, sevilənlə, qəlbin sevilənə bağlı olması səbəbilə. Əmmə səbəbə linsidabil qalb iləyh. Daha sonra səbəbə gəlir. Səbəbə də nədir? Deyir, qəlbin bir şeyə meyl etməsi səbəbilə. Qəlbin bir şeyə meyl etməsi səbəbilə. Sümmə l-qaram və huvəl-hubbul mülazimul lil-qalb. Daha sonra haram sevgisi gəlir. Bu isə qəlbə, qəlbdən ayrılmaz olan bir sevgidir. Summəl işqu, daha sonra eşq gəlir. Və əxiruhə tətəyyum. Sevginin ən deməli yüksək səviyyəsi, ən uca məqamı. Deyir ki, və əxiruhə sonuncu isə ət-tətəyyumdur. Yuqalu teymullah. Teymullah, ey abdullah. Tətəyyum o sözdən götürülmüşdü. Yəni ki, Abdullah Allahın qulu. Fəl mutayyəm əl muabbət li məhbubihi. Mutayyəm öz sevilənin önündə alçalmış bir şey, məsəl şəxsi deyirlər. Və mən xada li insanin mə buğdihi ləhu la yəkunu ərfən ləh. Əgər bir insan digərinə boyun əyərsə, lakin bununla bərabər onu nifrət bəsləyərsə, ona ibadət etmiş sayılmaz. İbadət deyildi ki, Şeyx Hüseyin burada buyurur ki, ibadət dedikdə insanın Allah subhanahu wa ta'ala boyun əyməsi və sevməsi lazımdır. Hər ikisi olmalıdır. Əgər ikisinə biri olmazsa, edəcəyi əməl ibadət sayılmayacaq. Burada deyir ki, əgər bir insan digərinə nifrət bəsləyərək onu boyun əyərsə, onu ibadət etmiş sayılmayacaq. İbadət deyil. وَلَوْ أَحَدَ شَيْئًا وَلَمْ يَخْنَعْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَابِدًا لَهُ Həmçinin əgər insan bir şey sevərsə, lakin ona boyun əyməzsə, ona ibadət etmiş, etmiş sayılmayacaq. Kəmə yuhibbur rəculu vələfəhu və sadiqə. Məsəl üçün, deyir ki, bir insan öz evladını yaxud dostunu sevir. Və lihədə lə yəkfi əhədhuma fi ibadətillahi tealə. Lakin onların birinin ibadət, ibadətin hasil olması üçün onların birinin olması kifayət etmir. Əlbis olmalıdır. Çünki insan məsəl üçün öz evladını sevir. Nə qədər insan bununla ibadət etmiş sayılır, həmin o evladına, yaxud ki, öz dostunu sevir. Onu ibadət etmiş sayılır, yox. İbadət etmək üçün, deyirsən ki, əgər insan Allah subhanətən ilə ibadət etdirsə, onun önündə boyun əyir, zəlil olur və onu sevir. Əgər məsəl üçün bir insan Allahdan qeyrisinə boyun əyərsə, yahut bununla beraber onu silerse artı onu ibadet etmiş oldu. ve bu da nedir? Şirkdir. Bu kişinin olması deməli labiddir. İbadətin hasil olması için. بل يحب أن يكون لله بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء بل يجب أن يكون الله أحب, أحب إلى الله من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء Burada deyir ki, qul, demək, Allah subhanə və teala'nın qul Allahı deməli hər bir şeydən daha çox sevməlidir. Həmçinin Allah subhanə və teala onun üçün hər bir şeydən əzmətli olmalıdır. Əllə yəstəxiqqul məhəbbətə vəl xudu'at təmmə illəllah. Üstəlik deyir, kamil sevgi və boyun əyməni yalnız Allah subhanə və teala Yani hak etmiştir. وَكُلُّ مَا اُحِبَّ غَيْرِ اللّٰهِ فَمَحَبَّتْهُ فَاسِدًا Allah'tan gayrı sevilen her bir şey ise hemin sevgidir, yar yararsızdır, fasittir. وَمَا وَمَا عَظُمَ وَمَا عُزِّمَ بِغَيْرِ, بِغَيْرِ اَمْرِ اللّٰهِ فَتَعْظِيمُهُ بَاطِلٌ Allah'tan gayridir. Terzim olunan her bir şey, her bir şeyin terzim edilmesi batildir. Kâlallahu Teâlâ, Allah subhanahu buyurur Kur'an-ı إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب, أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Bu da ayənin gətirir Şeyx Hüsnəm. Deyir ki, əgər sizin evladlarınız, atalarınız, evladlarınız, qardaşlarınız, zövdələriniz, həmçinin məğrəbəniz, mal dövlətiniz xərcləyinir. Həmçinin ə, deməli, etdiyiniz ticarət, yaşadığınız evlər və məsəkin tərdavunəhə və razı qaldığınız evlər sizin üçün Allah və onun rəsulundan, həmçinin Allah yolunda cihatdan daha sevimlidirsə, fətərabbasu. Belə olan halda Allahın əzabını gözləyin. Hətta yəti Allah hətta yəti Allah bi əmri. Yəni gözləyin, hətta Allah subhanahu və təala əmri ilə gəlməyincə. Cinsul məhəbbəti təkunu lillahi və li rasulih. Və burada Şeyh Müslim deyir ki, sevginin deyir, cinsi növü deyir, Allaha və Rasuluna olur. Kəttaati, misal üçün, misal gətirir, itaət kimi. İnnə taati lillahi və li rasulihi və l-irda lillahi və li rasulih. İtaət və itaət Allaha və Rasuluna olur. Həmçinin insan yalnız Allaha və Rasuluna razı salmağa çalışmalıdır. Allah və Rasuluhu əhəqqu ən yurdu. Sizin Allahı və Rasulunu razı salmanız daha doğrudur, daha layiqdir. İzâ'u lillahi və li rasulih. Həmçinin insan bir şey verdikdə Allah və Rasulü üçün deyir ki, Allahın və Rasulun onlara verdiyi onlar üçün daha xeyirlidir. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Ayədə deyir ki, kaş ki onlar Allahın və Rasulunun onlara verdiyinə razı qalardılar. Şəhsi burada buyurur ki, وقوله فإن آخر أمرات وبرد الجنين ما تبلا صاير فالمحبة مراتب متعددة ما تبلا بيسوخ ما تبلا زين آه ما بسوخ ما تبلا زين وآخر وآخر المراتب كما ذكر المؤلف التسيم ما تبلا أن صنونجسي مؤلف فردوش التسيم به أول مراتب المحبة العلاقة ما تبلا إن كيسة علاقة العلاقة və summiyyət əlaqəsən li təalluqil qalbil məhbub. Onun əlaqə adlandırılmasının səbəb isə qəlbin sevilənə bağlı olmasıdır. Yətəalləqu bihi və yəmilu ileyh. İnsanın qəlbi deyir, ona bağlanır və ona meyil edir. Sümmə yəlihi mərtəbətus sadəbə. Daha sonra sadəbə sevgisi gəlir. Tabii ki, bu adlar hamısı ərəb dilindədir. Və summiyyət sadəbətən liənnəl qalbə yansabbu ileyh. Onun sadəbə adlandırılmasının Fırlanmasının səbəb isə qəlbin ona qarışmasıdır. Çünki qəlb sevilənə qarışır. Qaçışmasıdır. Summəl qaramu min maratil məhəbbə və huvəl hubbu müləzimu lil insan. Daha sonra qaram sevgisi gəlir. Mərtəbələrin mərtəbələrindən biridir. Onun bu cür adlanmasına səbəb isə onu, həmin o sevginin insanda ayrılmaz bir vəsfə çevrilməsidir. Və minhu qavluhu teala fi cəhənnəm Allah subhanə Qur'an-ı kərimdə cəhənnəm haqqında buyurur. İnnə əzəbəhə kənə qaramə. Cəhənnəmin əzabı deyir, onlardan ayrılmaz olacaq. Onlar daim o əzabın içində olacaqlar. Yəni müləzimən. Summəl işq. Daha sonra sevginin mərtəbələrindən biri eşqdir. وهو مرات وهو من مراتب المحبة وهذا لا يوصف لا يوصف الله به Lakin Allah subhanahu ta'ala bu sevgi ilə vəsf olunmaz. İnsan deyə bilməz ki, mən Allaha aşıqam. Eşq, yəni ki, kişi ilə qadın arasında olan bir sevgi edilir. Və əxirruhə tədəyyum. Sevginin ən sonuncu mərtəbəsi isə tədəyyumdir. Qalə teymullahi, üçün bu sözdən götürüb, teymullahi abdullahi. Allahın quluna məsələn teymullahi deyilir. El-museyyəm el-muəbbədu li məhbubih. Museyyəm, yəni tədəyyum sözündən götürülən bu söz. Sanki deyir, öz sevdiyinin qarşısında dəlil olan, alçalan bir şey deyilir deməli. Ona görə Teymullah edildiksə, yəni ki, Allahın qulu olaraq vəsf olunur. Biri var, məsəl üçün, öz sevdiyinə, qəlbi ilə bağlı olan, yaxud da ki, onu meyil edən. Bu isə deyir, bu sevgi yalnız Allaha yönəlməlidir. Çünki yəni bu, e, əl-mütəyyəm, əl-müəbbədul məhbubi. Öz sevilənin qarşısında zəlil olan ona deyilir bu. بين المؤلف رحمه الله أن العبادة لا بد فيها من الخضوع والذل والمحبة. المؤلف buyurur إبادة ibadetin hasıl olması için mütləq boyun əyməyə, zəlil olma və sevginin olması labüddür. Üçünün, biri, üçünün olması labüddür. Boyun əymə, zəlil olma və məhəbbət, sevgi. insanu فالإنسان في عبادته يخضع لله ما حبه izlalihi وإذلاله ta'zimi. İnsan Allah subhanahu ibadət etdikdə Allahın qarşısında boyun əyir, onu sevir, yəni Allah ona sevərək ona boyun əyir və Allahın qarşısında zəlil olaraq onu təzim edir. Lakin ləv əhəbbə şəxsə minəl məxluqin, in xəzə aləhu və əhəbbəhu sarət həzihi ibadə. Sonra misal deyir ki, əgər bir insan məxluqlardan kimisə, kiməsə boyun əyərsə, onu sevərsə, onun edəcəyi, edəcəyi bu şey ibadətə çevriləcək əgər bir insan digərinə, hər hansı bir məxluqa boyun əyərsə və onu sevərsə, bu ibadətə çevrilir. Əmmə, əmmə izə xada'a li insani və ləm yuhibbəhu fələ təkunu ibadə. Ancaq əgər birinə boyun əyərsə, lakin onu sevməzsə, bu ibadət olmayacaq. Və həbbə insan və həbbə insana və ləm yaxda'a ləh fələ təkunu ibadətə. Yaxud bir insana boyun əyməzsə, lakin onu sevərsə, yenə də ibadət olmayacaq. İbadət ibadətin hasil olması üçün bunların hamısının olması lazımdır. كما يحب الإنسان ولده وصديقه وزوجته لكن لا يخضع لهما لكن لا يخضع لهم لابد من اجتماع الأمرين فلو أحب شخصا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. ليش bu deməli, adı çəkilən şeylərin bir arada gəlməsi mütləqdir, vacibdir. Əgər insan dini sevərsə, lakin ona deyir, boyun əyməzsə, demək ona ibadət etmiş sayılmayacaq. Kəmə yuhibbul insanu waladahu və sadiqahu və zawjatahu. Lakin la yaxda' lahum. Məsəl üçün bir insan öz evladını, dostunu və zövcəsini sevir, lakin onlara boyun əymir. Və la yadillu lahum. Həmçinin onların qarşısında alçalmır. Və izə xada insanın ولم يحب ولم يحب ولم يحبه كما يخضع الإنسان لسلطان أو معتد قاهر Mesela şimdi bir insan diğerine itaat edir, e, diğerinin önünde boyun eğir, lakin onu sevmir. Misal olarak bir zalim deməli hökmdarın qarşısında, yaxud təcavüzkar hökmdarın qarşısında. Fa innehu yaxda'u lehu ve lakin la yuhibbuhu bel yubghiduhu fe la yakun ibadeten. İnsan məsələn ona boyun eğir. həmin hökmdara. Lakin onu sevmir. Üstəlik ona nifrət bəsləyir. Bir ibadət olmur artıq. Fələ yəbsə min ictima'il əmrəyin xudu və zəlikə məhəbbətin və iclalin fi ibadətilləh. Deyir ki, bu ikisinin hasil olması deyir, labüddür. Deməli, boyun əymə həmçinin sevginin olması. Allah subhanahu teala icadet ettiği bulanın o hasıl olması lazım. Ama izen farada ahaduhuma fela yakun ibadeten. Ancak onlardan yani biri gelerse, diğer olmazsa bu ibadet kastır, ibadet sarmış olmaz. Ve kullu ma uhibbe li gayrillahi tekunu muhabbetuhu fahida. Allah'tan gayri sevilen her bir şey, hemin o sevgi yaramaz sevgidir. Ve kullu muazzamin bi gayri emrillahi fe te'zimuhu Ve Allah'ın əmrinin, Allahın iş, deməli, buyruğundan savayı təzim olunan hər bir şeyin təzimi batildir. Qalət Teala fi surəti Təvbə Təvbə surəsindəki həmin o ayəni e, deməli, gətirir. Deyə əgər sizin atalarınız, evlatlarınız, qardaşlarınız, zövcələriniz Allah və Rasuluna daha sevimlidirsə, Resul açıqlama gəlir ki, Həzə fihil vəid şədid alə mən qaddəmə şeyən min hədil asrati səməni alə məhəbbətillahi və Rasulih. Burada Allaha və Rasula və Peyğəmbərinə olan sevgiyə, sevginin önünə çəkilən bu, bu 4 8 e, sinif şeylərin deməli 8 sinif şeyləri Allaha və Rasuluna olan sevgiyə, sevgiyə ön, deməli, sevgisinə önə çəkilən şeylərə dair şiddətli bir təhdid gəlmişdir. وَلِهَذَا قَالْ فَتَرَبَّسُوا حَتَّ يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ Allah subhanətə alə buyurmuşdur ki, فَتَرَبَّسُوا Yəni, Allah subhanətə alənin sizə dair hökmünü çıxaracağını gözləyin. فَجِنْسُ الْمَحَبِّ يَكُونُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ Allahu Teala və Rasulü yuhab. Sevginin növü cinsi Allah və, Allah və Rasuluna məxsusdur. Çünki Allah və Rasul sevilməlidir. والطاعة كذلك تكون لله وللرسول همتن itaat Allah'a ve Resulüne edilmelidir. Vel irda'u yakunu lillahi ve lirrasul. Hemçinin insan birini razı salmaq istədikdə ilk öndə Allah və Resulünü razı salmalıdır. Vallahu və Resuluhu əhaqqu ən yurduh. Allah və Resulü razı salmağa daha layiqdirlər. Vel ita'u yakunu lillahi ve lirrasul ve law annahum radu ma atahum Allah və Resuluhu. Hemçinin Allah subhanahu ve taala həmçinin Peyğəmbərin verdiyi onlar üçün daha xeyirlidir. Bu ayəni də gətirir. أما العبادة والتوكل والخوف فهذا لا يكون إلا لله كما يعبد الرسول. Ki qaldı ibadətə, təvəkkül, qorxu və s. Bunlar hamısı yalnız Allaha məxsusdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu işlərdə Allaha şərik deyil. Bax, Peyğəmbər sallallahu ibadət olunmaz. Fəl-ibadətu xassatun lillah. ibadət xüsusi olaraq Allaha aiddir. Və təvəkkül xassun billahi subhanahu və təala. Təvəkkül xüsusi olaraq Allaha məxsusdur. Və həsbu xassun billahi. Həmçinin yetərlik, kifayətlik Allaha məxsusdur. Və dua xassun billah. Həmçinin dua Allaha xassdır. Və nəzru xassun billah. Və zəbhu və həkidə. Həmçinin nəzr və qurban hamısı bunlar Allaha aid olan ibadətlərdir. Bütün bu şeyler yalnız Allah'a yönelmelidir. فَالْعِبَادَةُ بِاَنْوَعِهَا خَاصَّةٌ بِاللّٰهِ وَلَا يُعْبَدُ الرَّسُولُ لكن الطاعة تكون لله وللرسول والمحبة تكون لله وللرسول والإرضاء يكون لله وللرسول وهكذا. Deyir ki, bütün növləriyle olan ibadet xüsusi olarak Allah'a aittir. Allah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet olunmaz. Ancak hidayet, həmçinin sevgi və razı salınma bu həm Allaha, həm də Rasuluna aiddir. Yəni insan tərk etdikdə Allaha və Rasuluna itaat etməlidir. Sevəndə Allahı və Rasulunu sevməlidir. Razı salmaq istədikdə Allahı və Rasulunu razı salmalıyıq. Amma ibadətə gəldikdə isə bu xüsusi olaraq Allaha aiddir, Allahın haqqıdır. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yönəldilməz. Əmməl ibadə للسروج وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده Qaldır ki, ibadətə və ona münasib olan şeylərə, təvəkkül, qorxu və digər şeylərə, bunlar sırf olarak Allaha aittir. Allah subhanahu və teala kuran ı buyurur, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله, إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Bu ayədə buyurur ki, Allah subhanət hala buyurur ki, ey kitab əhli, gəlin bizimlə sizin aranızda eyni olan bir kəlməyə. Bu kəlmə nədir? Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyək və ona heç bir şey şərik qoşmayaq. bir-birimizi Allahdan savayı Rəblər seçməyək. Əgər onlar üst çevirsələr, onlara deyin ki, şahidlik olun ki, biz müsəlmanlardanıq. Həmçinin və qalə Teala: "Və ləv ennahum rəbu ma atahumullah və rasuluhu və qalu hasbunallah seyutina Allahu min fadlihi və rasuluhu inna ilallahi rağibun." Digər ayədə buyurur ki, əgər onlar Allahın və Rasulunun didindən razı qalsaydılar və desəydilər ki, Həsbunallah, Allah subhanə və təala bizi şikayət edər, Allah bizə öz fəzilətindən, lütfündən verəcək, həmçinin Peyğəmbəri və biz Allah subhanə və tealanı istəyirik. فَالْإِتَاءُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Deməli, Təqva həmçinin Allaha və Rasuluna məxsusdur. Allah subhanə buyurur ki, Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün, nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin. Əmmən həsbu və huvəl kafi və huvə lillahi vəhdə.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 Qalə Teala, Yə eyyuhən nəbiyyü həsbukəllahu və mən ittəbəəkə minəl müminin. Digər ayədə Allah s.ə.v. buyurur ki, ey peyğəmbər, Allah sənə və sənə tabi olan möminlərə kifayət edər. Hasbuka və hasbu mən ittəbəkə minəl müminin. Yəni sənə və sənə tabi olanlara, tabi olan möminlərə kifayət edər. Və mən zanna ənəl mə'nə hasbuka Allahu vəl müminunə mə'əh qalat qaltan şədid, fəhişən. Bəzi insanlar bu ayəni düzgün anlamayıblar. Fikirləşiblər ki, burada ayədə ayənin mənası, yəni ki, Allah və möminlər sənə kifayət edər. Yəni ki, bunu deyir, belə anlayan çox deyir, böyük yanlışlığa düşmüşdür. كما قد بسطناه في غير هذا الموضع Ve buna dair bir bir yerde geniş şekilde konuşmuşum. Kale Teala Aleyhissallahu bi kafin abde. Bir celalinde Allah subhanahu buyurur ki bir kere Allah öz kuluna kifayet etmez. Şahçı demeli buyurur. Ve kavluhul el-ibadu ve ma yunasibuha. هذا فيه بيان الحقوق الخاصة بالله والحقوق المشتركة بين Allah və beynər Rasul. Burada deyir, Allaha xas olan hüquqlardan, həmçinin Allahla onun Peyğəmbəri arasında müştərək olan hüquqlardan söhbət gedir. Fəl-hüququl xassatu billahi hiyəl-ibadə. Allaha xas olan hüquqlar, hüquqlar, yaxud ki, haqq ibadətdir. Fələ yüşərikuhu fiyhə əhədun bi cəmiyə ənvəihə bütün növləriyle heç kəs ona bu işdə şərik ola bilməz. Minə zəbh və nəzir və salati və zəkati və sami və həc. Misal üçün, qurban kesmə, nəzir, namaz, zəkat, quruc və həc. Bütün bu növlər təcəmiyyü hədi, təcəmiyyü ənvəl ibadət kulluha xassatın billah. Bütün ibadetin növləri xüsusi olaraq Allaha aid. Vəl-həsb vəl-kifayə təkunu billah. Həmçinin kifayətli Allah Allaha məxsusdur həmçinin. Və fələ təqulu yəqin Allah və yəqin Rasul. İnsan yəni, deyə bilməzsən. Dedikdə məsəl üçün Allah və Rasulü bizə kifayət edər. Amma həsbu və huvəl kafi və huvəllah vəhdə. Çünki kifayət edəcək Allah tək olan Allahdır. Əleyhissallahu bikafin abdə. Məgər Allah öz quluna kifayət etmir. Həsbunallahu və ni'məl vəkil. Digər ayədə buyurur ki, Allah bizə kifayət edər, o necə də gözəl havadardır. فلا تقول حسبي الله والرسول لأن هذا حق خاص بالله sən məsəl üçün mənə Allah və Rasulü kifayət edər deyə bilməzsən. Çünki bu xas olaraq Allaha aid olan bir hüquqdur. El-həsb vəl-ibadə bi cəmiyə ənvaiha el-təvəkkül vəl-xəf vəl-rəca kullu hələ min haqqillah. Kifayətlik, ibadətin bütün növləri, təvəkkül, qorxu və ümid, bütün bunlar Allah hakkıdır. Ve hunake hukukun müşterek beyn Allah ve beyn Rasul. Hemçinin orada Allah ve Rasul arasında olan müşterek haklar var. Mesela mehabbe, mesela sevgi. Ve hâbi tekunu lillahi ve lirrasul. İnsan hem Allah'ı hem Resul'ünü sevmelidir. Ve ta'atu tekunu lillahi ve lirrasul. Hepsine itaat Allah'a ve Resul'üne olmalıdır. Ve yurda'u yekunu lillahi ve lirrasul. Məsələn, razı salma Allahı, insan Allahı və Peyğəmbərini razı salmalıdır. Və itəu yəkunu lillah və lirrasul. Əta etmə Allaha və Rasuluna aiddir. Və ləv ənəhum radu mə ətəhum Allah və Rasuluh. Kəş ki, onlar Allahın və Rasulunun onlara verdiyinə razı qalardır. Fələ yəxritul insan, fələ yəxritul insanu beynə hüquqillahi l-xasıq bihi beynə l-hüquqil müştərək beynə Allahi və Rasul. İnsan, Asıl Allaha aid olan hak haqlarla Allah və Rasul arasında müştərək olan haqları qarışdırmamalıdır. Və hunəkə hüququn xasatun bir Rasul. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu xas olan hüquqlar var. Və hiyə təvqir və təzim və iclal və təziz. Bunlar məsəl üçün Peyğəmbərə ehtiram göstərmək, onun təzim edilməsi, ona sayğı göstərilməsi və ona yardım göstərilməsi. Kəmə qal Allahu Teala fi surətil Fəth. İnna arsalnake şahida ve mübeşşira ve nezira. İn tu'minu billahi ve rasulihi ve tu'azziruhu ve tuvakfiruhu. Allah sonra Fəth surəsində buyurur ki, biz səni bir şahid olaraq, müjdələyən və qorxudan olaraq göndərdik. Lütminu billahi və rasulih, sizin Allaha və Rasuluna iman gətirməyiniz, həmçin Peyğəmbərə sayğı və ehtiram göstərməyiniz üçün. Vaziruh və tuvaqqiruh. Tuazziruhu və tuvaqqiruhu hədilir rasul. Yəni ki, bu vəsflər Peyğəmbərə aiddir. İhtram və sahibin göstərilməsi. Və təzir və təvqir, təqdir və iclal. Nədir? Allahın Peyğəmbər səhənin qədri qiymətini bilməyiniz və ona ehtiram göstərməyinizdir. Sümmə qal, təbbihuhu buqratan və asila. Daha sonra ayənin davamında buyurur ki, onu gecə və gündüz zikr edəsiniz deyə. Bu isə هذا خاص بالله بو يسأل الله خاص الله بير بسته التسبيح والتكبير والتحليل هذا حق الله لأنها عبادة التسبيح التكبير والتحليل قسمي بو صرف الله حق منك بو إبادته فلا تسبح الرسول ولا تهلل الرسول ولا تكبر الرسول سامة سامة في غمضة تسبيح مثلا همسن تحليل أو التكبير ده بالمثل هذا خاص بالله بو خصوصا Allah'ın hakkıdır. Ve hunâke hukukun müştereke beyn Allah ve beyn Rasul. Hemsin orada Allah ve on peygamber arasında müşterek hukuklar var. Minha bu hukuklardan muhabbetu ve ta'at vel itâ vel irda. Sevgi, itayet, hata etmə, razı salma. Və belə qal Allah, bu səbəbdən Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, Ya eyyuhən nəbiyyü, həsbukallahu və mən ittəbəəkə minəl mü'minin. Ey Peyğəmbər, Allah sənə və sənə tabi olan möminləri kifayət edər. Hasbukallahu və hasbu men ittəbəək və men ittəbəək. Sənə və sənə tabi olanlara Allah kifayət edər. Amma men zanna hasbukallahu və minəl müminin fə innə həzə xata'un təhiş. Lakin Allahın və möminlərin sənə kifayət edəcəyini düşünən insanlar təbii ki, böyük yanlışlığa düşmüşlər. Mən zənnəm, mənə ənə Allah və mümininə yəhsəbunək Ya Rasulallah Heç bəzilər başa, düşmüş, başa düşmüşlər ki, burada yəni məna Allah və möminlər sənə kifayət edər ey Allahın Peyğəmbəri. Fəqad xatqan fəhişən. Bu çox böyük yanlışlığa düşmüşdür bu, bu şey fikirləşən insan. Əl-həsbu xasun billah. Yəni, kifayət etmə has olarak Allah'a aittir. Hasbukallahu ve men, ve men ittaba'ake minel mu'minin. Allah sana ve sana dost olan müminlere şifayet eder. Yani yakfike Yekfikallahu ve yekfi etba'ake minel mu'minin. Yani Allah subhanehu ve teala sana ve sana dost olan müminlere kifayet eder. Ve leysel ma'na ennallaha vel mu'minine yakbuneke ya Muhammed kema zannehu ba'duhum. Bəzilərin düşündüyü kimi ayənin mənası bu deyil. Ey Muhammed, الله لما من حسن كفاية الله وقد نبه على ذلك المؤلف رحمه الله ومؤلف كنت شرف ومسلم آيان يعني قاتل مشتر يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي تغامر الله سنة وسنة قد الله من كفاية الله يعني حسبك الله والحسب معناه الكفاية حسبك وحسب أتباعك يعني بذل الله سبحانه وتعالى يقول الله سنة sənə tabi olanlara kifayət edər. وتفسير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبدر müəllif buyurur ki, qul deyilmişdə Allahın qula çevirdiyi şəxsdən qəst edilir. Fəzəllələhu və təbdələhu və sırraf. Allah subhanətə sanki onu deməli ram etmiş öz əmrinə və zəlil etmişdir. Və bu Allah Subhanahu idarəsi altında olan bir məxluqdur. Və bihadəl i'tidar فالمخلوقون كلهم عباد الله Bu etibarla bütün məxluqat Allahın qulu sayılır. El-kəbraru minhum vel-fuccar. Bütün insanlar. Salih insanlar həmçinin yaramaz insanlar. Vel-mu'minun vel-kuffar. Həmçinin möminlər və kafirlər. وأهل الجنة وأهل النار أمس الجنات وجهنم əhli. İz huve rabbuhum kullihim və melikuhum. Çünki o, onların hər birinin Rəbbidir və hökumdarıdır. La yaxrucuna an məşiətihi və qudratih. Onlar Allah subhanətənə istəyindən, istəyi və qüdrəti altından çıxmırlar, kənar çıxmırlar. Və kəlimətuhu təmmətu ləti la yücəvizuhə bukrun ve la facir. Hemçinin ister bu salih insan olsun, ister yaramaz insan, Allah subhanahu aleyhi buyurduğu kalamından kenar çıkmaz. Kemre şa'eken ve illem yaşa ve me şa'u illem yaşa lem yakun. Deyir ki, Allah subhanahu aleyhi istediği olar, hatta onlar istemeseler bile. Onların istediği ise Allah subhanahu aleyhi istemese olmaz.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 Müəllif buyurur ki, Hədə fihi bəyanun Ənəl əbdə ləhu mənəyən Burada bir bəyan olunur ki, əbd bu sözünün iki mənası var. Əbdun bi mənəl müəbbəd Birinci məna, əbd mənası, yəni qulun mənası, yəni qula çevrilmiş, dəlil edilmiş, öz ixtiyarından kənar surətdə. Və əbdun bi mənəl əbid Abd sözünün digər mənası isə nədir? İbadət edən abid deməkdir. Fəbud bimənəl المعبد أي الذي عبده الله فجلله وعبده və sarrafə tənfudu fihi məşiətullahi və qudratuh. İkinci mənası, yəni müəbbəd. Allah subhanə qula çevirdiyi insan, deməli, məxluqun öz ixtiyarından kənar surətdə Allahın onu dəlil etdiyi, həmçinin ona ram edib onu idarə etdiyidir. Deməli, məxluqa deyilir. Allah subhanə və teala istəyi və qüdrəti ona keçərlidir. Və də yəşməlu جميع المخلوقات bu bütün mahlukat şamil edilir. Kulun bu manası. فجميع المخلوقين جميع المخلوقين كلهم عباد الله فجميع المخلوقين كلهم عباد الله سواء كانوا أبرارا أو فجارا وسواء كانوا مؤمنين أو كفارا وسواء عرفوا أو لم يعرفوا وسواء اعترفوا أو جحدوا كلهم عبيد deməli, bu mənaya, bu qulun bu mənasına bütün məxluqat daxildir. İstər bu məxluqlar Allah subhanahu yaratdıqları salih insanlar olsun, istər yaramaz insanlar. İstər onlar mömin olsun, istər kafir. İstər Allahı tanısınlar, istər tanımasınlar. İstər bunu etiraf etsinlər, istər, istərsə tanısınlar. Onlar hamısı Allahın qullarıdır. Mə'nə Allah təbbirahum və sarrafahum. Yəni Allah Subhanahu taala deyir, onları özünə ram etmiş, onları idarə edir Allah Subhanahu taala. Və nəfəzət fihi fihim qudratuhu və məşiətuhu. Allah Subhanahu taala qüdrəti və istəyi onlara keçərlidir daim. Mə ahadun yaxrucu an qudratillah. Heç bir məxluq Allahın qüdrətindən kənar çıxa bilməz. Bunun bu mənası. Məsələn, la ahad yamtani'u anil maut. Misal üçün, heç bir şəxs ölümdən qaça bilməz. Və la ahad yamtani'u anil maut allazi yusibuhu. Həmçinin heç bir şəxs Allah Subhanahu ona göndərdiyi xəstəliyindən qaça bilməz. Fələ əhəd yəmnəu mə mə əradəhu Allah və lə əhəd yəstəqi'u həzə. Heç bir kəs Allahın istədiyinə mani ola bilməz. Heç bir kəs bunu bazara da bilməz. İzən kullun nəsi abidullah, abidun lillah. Buradan məlum olur ki, bütün insanlar Allahın qullarıdır. Və həzihi hiyəl-ubudiyyətul əmmə. Buna ümumi qulluq deyilir. العبودية العامة بما نبح من عموم بالكلوخ وعابد هنا بمعنى المعبد burada gelen kulluk yani kul Allah'ın kulu yani Allah'a öz ihtiyarı olmadan nedir? zelil olmuş yani kula çevrilmiş bir mahluktur. Yani muzellelun makhurun tenfuzu fihi kudretullahi ve meşiyetuh. Rabbiye avlem yarda. Yəni bu mənası Allaha deməli, ram edilmiş, ona zəlil edilmiş. Və Allahın qüdrəti və istəyi ona daimə keçərlidir. İstər o razı qalsın bundan, istərsə də razı qalmasın. Şə əvləm yaşə. Yəni, istəsə də bunu istəməsə də. Əlimə əvləm yələm. İətiraf əv ənkar. Yəni ki, bunu bilərsə də, bilməsə də, etiraf etsə də, inkar etsə də deyir, hər bir halda Allah subhanətənin qüdrəti və keçərlidir. Və o, Allah subhanətənin ixtiyarı olmadan Allahın quludur. Kullu, kullun abdun lillah. Hər bir məxluq Allahın quludur. Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İn kullu men fis semawati vel ardı illa atir rahman abda." Göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı Allahın qarşısına qul kimi gələcəklər. Sonra müəllif buyurur ki: Sonra şəxsi buyurur: "Əl-qismu sani" İkinci qism, birinci qism bildik ki, qulun birinci mənası əl-müəbbət öz ixtiyarı olmadan Allahın qulu olan, Allahın qarşısında zəlil olan. İkinci qism isə əl-abd bi-mə'nəl-abid. İkinci qism isə abd, yəni ki, Allaha ibadət edən mənasında. Əlləzi abadallaha bi-ixtiyarihi fə-ata'a əmrah. E, deməli, ikinci qism isə Allah subhanahu və teala öz ixtiyarı ilə ibadət edib, onun əmrinə, həmçinin Peyğəmbərinin əmrinə şikayət edən şəxsdir. əmrə فأطاع أمره أمر رسوله فصلى وصام وزكى وأدى فرائض Allah. həmin insan məsəl namaz qılır, oruç tutur, zəkat verir. Həmçinin Allah Subhanahu buyurduğu fərzləri yerinə yetirir. Və əmrə Allah və əmrə rasulih. Sallallahu alayhi və sallam və vala awliya'ah və ada a'da'ahu və ada a'da'ahu bi khiyarih. həmçinin Allahın və Rasulunun əmrinə itaət edir. Allahın dostlarını özünə dost bilir, Allahın düşmənlərini özünə düşmən bilir. Bunu öz ixtiyarı ilə edir. Həzə abdullahi aləl-həqiqə. Bu, gerçək surətdə Allahın quludur. Həzihi hiyəl ubudiyyətul xassa. Bu, xüsusi Allaha deməli, yönələn xüsusi qulluqdur. Əlləti mən haqqaqaha əsəbəhullah. Çünki bir insan e, bu qulluğu gerçəkləşdirilmiş olarsa, Allah Subhanahu ona savabını verəcək. Amma al-ubudiyyatu al-amma fa hadhihi bidun ikhtiyar an-nas və bidun ikhtiyar al-makhluqin. Ümumi qulluğa gəldikdə isə deyir bu insanın insanların ixtiyarından kənar bir şeydir. Fəhum ibidullahi bidun ixtiyarihim. Leysə lehum xurucun an ubudiyyetillah. Bu birinci qulluq, ümumi qulluq. Qulluq da insanların öz ixtiyarına bağlı olan bir şey deyil. Bu, bir onların öz istəyindən kənar bir şeydir. Çünki onlar istər-istəməz Allahın qullarıdırlar. وَالْعُبُودِيَّةُ الَّتِي يمدح الإنسان ويثنى عليه بها هي العبودية هي العبودية الخاصة التي تكون عن اختيار وعن طوع. Lakin insanın bir tərifə layiq görüləcəyi qulluqsa, həmçinin ə, tərifə layiq və təriflənəcək deməli, qulluq xüsusi qulluqdur. Yəni, insan öz ixtiyarı ilə Allah subhanə və teala qulluq etməsidir. İnsan tərifə layiq görüləcək qulluğu budur. İnşallah boyuna qədər bu, boyuna qədər. Xana etmək, mən deyək. Bildirə bir anda o.